Hamzat ibn Abdul Muttolib Alloh rozi bo'lsin u kishidan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilari va emishgan akalari hisoblanadi. Bu kishi islom keltirgan vaqtlarda Quraysh mushriklari bildiki, endi muhammad himoyalandi dedi endi o'ylab zarar yetkazishimiz kerak dedi shu bilan ular muhammad alayhissalomga yetkazayotgan zararlarning ko'pidan tiyilib qolishdi hamzat ibn abdul muttolib musulmon bo'lganlaridan keyin bizning ham bu musulmonlar jamoasida shu shu zotga o'xshagan kishilarning islom qabul qilishligini alloh nasib qilsin Hamza ibn Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlari bilan Jabir radhiyallohu anhu ning rivoyatlarida bu hadisni marfu deb hisoblanadi. Sayyidush shuhado, shahidlarning sayyidi deb sanalgan. O'zi shahidlik martabasi har kimga nasib bo'lmaydi. Shahidlarning sayyidi dedilar. Shahidlarning sayyidi Hamzadir dedilar. Va yana bir kishi ham shahidlarning sayyidiki va rajulun qoma ila imamin jair fa amarahu va nahahu faqatalahu yana ikkinchi kishi ham shahidlarning sayyidiki bu zolim imom peshvoning oldiga borib haqqa buyurdi va nohaq ishlardan qaytargani uchun bu tug'yon bilan uni qatl qilgan bo'lsa ham mana bu odam ham shahidlarning sayyidi dedilar nabiy sollallohu alayhi vasallam Hamzat ibn Abdul Muttolibning shahid bo'lgan vaqtlarini ko'p g'amgin bo'ldilar. Ansor ayollari Uhuddagi shahid bo'lganlarga ko'z yoshi qilib yig'lashayotganini ko'rdilar, eshitdilar. Shunda aytib qo'ygan ekanlarki, Hamzaning yig'lovchisi yo'q bechorani deb qo'ygan ekanlar. Shunda Ansor ayollari eshitib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Hamzatun Abdul Muttolibning nomini aytib, ko'ngillarni olish uchun yig'lagan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Muruhunna la yakina ala halikin ba'da al-yawm." Bugungi kundan biroq halok bo'lgan bo'lsa yig'lamasin buyuringlar degan ekanlar. Ya'ni shu shunchalik qalblari alamlanganliklarini rivoyat qilinadi. Bu bilan o'lgan kishiga yig'lashlikka hujjat bo'lmaydi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyuringlar dedilar buyurdilar biror bir halok bo'lgan odamga bugungi kundan keyin yig'lamasin hech kim dedilar hamzat ibn abdul <clears throat> bu rivoyatlar shuni ko'rsatadiki vahshiyning shahid qilganligini vahshiy bu qul bo'lib uning hojasi hamzat ibn abdul muttolibni nihoyatda ko'p qahramon sahoba ekanliklarini bilib ma'lum bo'lgandan keyin bu vahshiy o'zining nihoyatda bir harba ilmida ya'ni o'zini qo'lidagi jang jihozini ishlatishlikda mohir bo'lgan edi shuning uchun agar hamzani o'ldirsang ozodsan degan edi shuning uchun vahshiy uhud jangida hamzatun abdul muttolibni nihoyat darajada poylab shahid qildi bu narsani vahshiy o'zi hikoya qilib bergan edi tarixlarda mana bu rivoyat faqat vahshiyning o'zini rivoyati bilan yozilgan nihoyat darajada fojiali suratda shahid qildi ashoblar islomning harakatida mustahkamliklari bilan Allohning madadi bilan nihoyatda islom rivojlanganda Toif elchilari islomni qabul qilishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelayotgan vaqtlarda vahshiy o'zining qilgan fe'lidan agarchi iymon qabul qilmasa ham qattiq o'zi ranjib Toif viloyatiga qochib ketgan edi. Toifdan elchilar musulmon bo'lishlik uchun kelayotganda endi toif ahli ham musulmon bo'lyapti menga toifda ham joy qolmadi deb yer vahshiyga tang bo'ldi shunda kishilarning bittalari aytdiki muhammad alayhissalom o'zini diniga kirgan har qanday kishini kechiradi dedi shunda vahshiy elchilar bilan birga chiqib madinaga keldim deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kirdim vahshiy tanitdim o'zimni deydi men vahshiymisan deb so'radilar shunda ha dedilar o'tir dedilar qanday hamzani o'ldirding dedilar xuddi shu rivoyatni mana vahshiy o'zi aytib berdi shunda aytdilarki mendan menga kam ko'rinib yurgin seni ko'rsam hamza amakim esimga tushadi dedilar menga kam ko'ringin dedilar vahshiy aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerda bo'lsalar hayotimda bekinib yurdim u kishidan degan shu hijolatchilikni vahshiy mana yamoma jangida bu xatosini yuvdim deb o'zi rivoyat qiladi musaylamatul kazzob o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotidan yamomada shu vahshiyni o'ldirgan shu jihozim bilan chiqdimda shu musaylamani o'ldirdim islomdan ilgari odamlarning eng yaxshisini o'ldirdim islomni qabul qilgandan keyin odamlarning kazzobini o'ldirdim deb shu faxrlangan keyin mo'min kishi o'zining xatosini shu yuvishlikka shunday ahdi bo'lmoqligi kerak hamzat abdul muttolib haqidagi bu kishi haqida ko'p rivoyatlar bor shu rivoyatlardan bittasi agar hamzaning oilasi besabrlik qilmaganda shunday fojialik holatda hamzani qo'yib ketardim shu yirtqichlar yeb ketsa shu yirtqichlarning qornidan qiyomat kuni mahsharda shulardan chiqib turishligini orzu qilardim degan ekanlar inson shahidlik qanchalik fojialik bo'lsa shunchalik shahidlarning sayidi bo'ladi birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uhud g'azotida juda bir qattiq bir sahobalar birodarlarning ko'p shahid bo'lishligini ko'rdilar va juda ko'p g'amgin bo'ldilar va ba'zi holatlarda aytar ekanlarki ashobi uhud uhud ashoblari uhuddagi shahid bo'lganlar zikr qilinganda vallohi ma'a ashabi fahsil jabal shu merganlarni qo'yib qo'yganlar merganlarni qo'yib qo'yganlarda shu yerda ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyruqlarini qilmasdan shu yerda shahid bo'lishganlar aytadilarki ba'zilar buyruqlariga sobit qadam bo'lib shu yerda shahid bo'lganlar aytar ekanlarki allohga qasam ichib aytamanki shu tog'ni joyda men ham buyruqni qabul qilib shu yerdan jilmasdan shahid bo'lib qolishlikni orzu qilardim degan ekanlar Oqil ibn Bukayr radhiyallohu anhu Oqil ibn Bukayr bu kishi Arqam ibn Abil Arqam uylariga kirib bay'at qilgan to'rtta aka ukaning birinchilari. Islomni to'rtta aka uka birdan qabul qildi. Bittalari Oqil ibn Bukayr, ikkinchilari Omir, uchinchilari Iyos, to'rtinchilari Xolid edi. so'rovlari kelib to'rtta aka dorul arqam islomning avvalida rasululloh sollallohu alayhi vasallam arqam uylarida majlis qilib suhbat o'tkazardilar shu yerga kelib islomni qabul qilgan to'rtta aka ukaning bayat qilganlarni birinchisidir rasululloh sollallohu alayhi vasallam oqil ibn bukayr bilan mubashir ibn abdul munzir ansoriyni o'rtalarini aka uka qilib qo'ygan ekanlar Badrda ikkovlari Alloh yo'lidagi aka-ukalar bir o'rinda shahid bo'lishgan ekanlar. Ukalari Xolid ibn al bukayr Bu kishi ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Badrda hozir bo'lganlar. Iyos ibn Abil Bukayr u kishining ukalari ya'ni ikkinchi ukalari bu kishi ham Badrda hozir bo'lganlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hamma boshqa holatlarda birga bo'lganlar misr fathida hozir bo'lgan ekanlar iyos ibn abil bukayr Aqil ibn bukayrning ikkinchi ukalari uchinchilari Amir ibn abil bukayr bu kishi ham badrda hozir bo'lganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hamma mashhadlarda bo'lganlar badr g'azotida hech qaysi xonadondan to'rtta aka uka ishtirok etmagan magar shu to'rtta aka uka ishtirok etganlar badr g'azotida olloh gunohlarini kechirgan bir oiladagi to'rtta aka ukaning bittasi bir oila mana shu to'rovlari bo'lganlar shularning ichida bittalari badrda shahid bo'lganlar to'rovlari badrda ishtirok etganlar oqil bukayrning dadalari bukayr roziyallohu anhu avvali islomda islomni qabul qilmagan keyin islomni qabul qilgan va bukayrning o'g'illaridan to'rttasidan birinchisi badrda shahid bo'lgan ekan keyingilari dadalaridan keyin shahid bo'lishgan shu dadalari aytar ekanlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yetmishta o'zining qaramog'idagi kishilarni shafoat qiladi degan so'z kim eshitgan dedilar bittalari aytdilarki sahobalardan men eshitganman yetmishta kishini shafoat qilishligini shahidni deganlarda bukayr aytgan ekanlarki umid qilamanki abdulloh meni shafoat qiladigan yetmishtani birinchisiga meni tanlasa kerak der ekanlar mistah bu kishi muhtoj bo'lib kambag'al bo'lgan sahobalardan hisoblanadi badrda ishtirok etganlar abu bakr roziyallohu anhu bu kishiga infoq qilib turar ekanlar abu abas roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan badrda ishtirok etgan sahobalardan bu kishi bilan Hunays ibn Huzofa Suhami radhiyallohu anhu na aka uka qilib qo'yganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Badrda ishtirok etganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va butun musulmonlarga azob bergan, Alloh rasulini masxara qilgan Ka'b ibn al-Ashrafning qatlida ishtirok etgan kishilardan hisoblanadi Abu Abis. Muhammad ibn Maslama bilan birga borganlar. Abu Tayyihon, Ibn Tayyihon Allohning roziligi bo'lsin bu kishiga johiliyat davridan tortib butlarni yomon ko'rib yashagan sahobalardan hisoblanadi bu kishi va asad ibn zurora roziyallohu anhu islom kelishligidan ilgari yakka ollohga ibodat qilishib mushriklarning butlarini yomon ko'rib unga ibodat qilmasdan kelgan ansorlardan hisoblanadi birinchi ansorlardan musulmon bo'lgan kishilarning birinchilari bu ibn Tayyihon bilan As'ad ibn Zirora radhiyallohu anhu bo'ladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birinchi uchrashgan sakkizta ansorning bittasi bo'ladilar va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ansorlar ichida 6 kishiga ko'p vasiyat qilganlar, shu 6 kishining bittalari Ibn Tayyihan bo'ladilar. Va Aqabatul Uloda 12 kishi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uchrashganlar, shularning bittalari Ibn Tayyihan bo'ladilar. 70 kishi bilan Madinaga hijrat qilishlaridan ilgari Makkaga haj safarida kelishgan Madinalik 70 kishining ichida ham Ibn Tayyihan bo'lganlar. Allohning roziligi bo'lsin. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini abal haysam deb kunniyat bilan chaqirar ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sadaqotlarni yig'ishtirishlik uchun xurmolarni taxmin qilishlikka bu kishini jo'natar ekanlar bu kishining taxminlari juda kam miqdorda juda xato bo'lar ekan bir bog'ni ko'rib turib buni shuncha so keladi deb aytishlari bilan o'lchansa shuncha chiqaverar ekan shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abul haysamni ko'proq shu taxmin qilib e, hisob qilishlikka shu kishini jo'natar ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin abu bakr roziyallohu anhu ham sadaqotni taxmin qilgani bu kishini tanlaganlarda men bormayman dedilar chunki meni rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar kishining duolarini barakoti bo'lsa kerak taxminda xato qilmasdim endi borib taxminda xato qilib qo'yishim mumkin bormayman der ekanlar birodarlar sahobalarning sifatlariga bir diqqat qilar ekanmiz hamma xususiyatlar islomning xizmatiga bo'lgan hatto taxmin qilishlik ham islomni xizmatiga bo'lgan bizni xalqimiz ichida ham juda ko'p har xil qobiliyatli odamlar bor hammasi men hammani deyishga ollohdan qo'rqaman lekin ko'pchiligi kiz bu aldovga xizmat qilyapti hatto taxmin ham islomga xizmat qilgan birodarlar bir odamdagi taxmin qilishlik ham islomga xizmat qilgan mana bu xususiyatlarni bilaylik mana abu jandar roziyallohu anhu sahobalarning ulug'laridan islom keltirgan vaqtlarda dadalari kishanlab qo'yib azob bergan kishilardan bu kishi ko'p makkada dadalarining tarafidan ozor topgandan keyin boshqadan topganligida shak shubha yo'q bo'ladi birodarlar bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hudaybiya sulhida o'tirganlarida bironta mushriklardan islomga bir odam kirib qo'shilsa qaytarib berasizlar musulmonlardan biroz shirkka qo'shilsa qaytarib bermaymiz degan shart qilib turib qo'l qo'yib turgan vaqtlarida abu jandal kishanlarni sudragan holatda qochib tushdi azoblanayotgan joyda shunda abu jandalni ko'rib dadasi bor edi dadasi kelib mana shartning vafo qilishlikni birinchi mana shu abu jandaldan boshlaymiz dedi qani qaytarib bering dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarib berdilar u kishi shartlarga vafo qiluvchilarning ustozi edi bu juda og'ir bo'ldi islomda azoblanib islomni deb shunday mustahkam bo'lib turgan iymon bilan o'zi birovning yordamisiz qochib qutulgan vaqtda shartga qo'l qo'yib turganlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan dadasi azob berishlik uchun chaqirib kelganda qaytarib berishga majbur bo'ldilar shart shu edi shunda qichqirdilarda ey musulmonlar kufrga qaytarib berasizlarmi dedilar keyin qochdilarda ollohning hikmati bor edi bir chekkaga uni qo'lidan ham ikkita ushlab ketayotgan odamning bittasini qatl qilib boshqasini qo'ldan chiqib chetga borib hamma qochganlar bir chekkaga bordida mushriklarning korvonini to'sab olishlashdi ana shunda mushriklar o'zi kelib shu shartni bekor qilaylik kim biz bizdan musulmonlardan sizga qo'shilsa siz qaytarib olavering deyishdi mana bu g'amni alloh subhanahu taolo musulmonlardan ko'tardi mana shunda abu jandalning dan Alloh rozi bo'lsin. Aytmadilarki, "Ey Muhammad alayhisalom, men sizga ergashgan edim, endi meni qaytarib berasizmi? Bu yo'l shunaqa yo'lmi?" degan so'zni og'izlaridan chiqarmadilar. Iymon shunday bo'lishligi kerak odamda. Chunki bu yerda shart bo'lganda Alloh subhanahu va taoloning o'zini hikmati bor edi. Mana bunday iymonli kishilarga islom muhtoj edi. Allohning rizosi bo'lsin, ularga mana shunday iymonli kishilardan Abu Jandal radhiyallohu anhu Bu kishi vafot qilganlarda Amavos Taud vabo kasalida shahid bo'lib vafot qildilar Urdun viloyatida. Imom Shofiy rahimahulloh aytar ekanlarki, أعد ذكر النعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضرع Nu'man, ya'ni Abu Hanifa rahimahullohning zikrini qilaver. Mana mazhab peshvolarining bir-birlariga bo'lgan munosabatlari. nomonni zikrini aytaver uning ba'zi sifatlarini gapirgin men eshitay uni zikri xuddi mushka ambarga o'xshaydiki gapirgan saning bo'yi xushbo'ylanib tarqaveradi degan mana bu sahoba ikromlar o'tgan tobiinlar bularning zikri bo'lganda inson bularga ergashishlikka harakat qiladi bularning zikri bo'lganda allohning rahmati nozil bo'ladi allohni rahmati nozil bo'ladi va eng ummatning tarbiyasi uchun o'tgan sahoba tobiinlarning zikridaqa yaxshi bir tarbiya vositasi yo'qdir birodarlar abu salama roziyallohu anhu ulug' sahobalardan bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan emishgan aka uka bo'ladilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning barra ismli ammalarining o'g'lidir islomga sabqat qilgan birinchi kishilardan hisoblanadi. Bu kishi Habashistonga hijrat qilishlikda ham Madina Munavvaraga hijrat qilgan sahobalardan hisoblanadi. Badr g'azotida ishtirok etganlar va Badrdan bir necha oy keyin shu Badrdagi jarohatlari sababli shahid bo'lganlar, vafot qilganlar. Ba'zi rivoyatlarda Habasistonga birinchi hijrat qilgan kishi Abu Salama bo'ladilar. Abu Salama ayollari Ummu Salama. Ummu Salama radhiyallohu anha Abu Salama vafot qilganlardan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu bu kishiga iddalari chiqqandan keyin sovchi jo'natdilar. U kishi rad qildilar. Umar ibn Xattob ham sovchi jo'natganlar Ummu Salama onamizga. Bu kishi rad qildilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sovchi jo'natdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayol bo'lib ummahotil mo'minindan hisoblanadi ummu salama onamiz o'zlarining aqllari bilan boshqa onalarimizdan alohida ajrab turadi hudaybiya sulhida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashoblar bilan birga kelishdilar kelishib Makkaga kirishmoqchi bo'lganda Makka mushriklari yo'llarini to'sishdi. To'sishgan vaqtlarda ular bilan sulh tuzdilar. Sulhda bir yil haj qilishlikdan ularning yo'llarini to'silishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu sulhda rozi bo'lganlar. Ashoblar juda g'amgin bo'lishdilar. U hatto Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytlarki, Abu Bakr radhiyallohu anhu oldiga kelib, biz o'lsak jannatdamizmi yo Abu Bakr dedilar, ha. Ular o'lsa jahannamdami dedilar, ha. Nima uchun bo'lmasam biz bulardan turib Makkaga kirmasdan qaytib ketamiz dedilar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, aqlli, komil iymonli kishi edilar. U kishi aytdilarki, agar bu so'z boshqa odamning so'zi bo'lganda men rad qilgan bo'lardim. Lekin bu Allohning elchisini gapi. Mumkin Alloh bilan elchisining o'rtasida bir sir bordir. Bu narsa bizga qorong'udir dedilar. shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni shartiga binoan shu yerdan qaytdilarda hajdan to'silgan odamning amali nima bo'lishligini shu yerda ko'rsatdilar sochlarni oldirdilar va sochinglarni oldiringlar qurbonlikni qilib e, shunday qilinglar desalar butun buyruqlarga bo'ysunib turgan sahobalar ma'yus bo'lib tek o'tirishdi sochlarni oldiringlar degan buyruqni qabul qilishmasdan turgan yo'q o'tirishdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam <clears throat> chodirlarga kirib g'amgin bo'lib musulmonlar halok bo'lsin bu buyursam buyrug'imni qilishmayapti deganlarda umi salama onamiz nihoyatda aqlli edilar darrov qo'rqdilarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam duoibat qo'ymasinlar dedilarda yo rasululloh bular uchun nihoyatda og'ir vaziyat hozir siz bir balandlikka chiqib hallokni chaqiringda sochingizni oldiring bular ko'rishsin deb sizni qilganligingizni ko'rib hamma bo'ysunib ketadi dedilar balandga chiqdilarda sochlarini oldirishlari bilan hammalari sochlarini oldirib qurbonliklarni yerda qilib qaytishdilar ummu salama roziyallohu anho shunday aqlli edilar abu salama bilan birga habashistonga hijrat qilgan va madinaga hijrat qilgan badrda ishtirok etgan shunday oqila ayollardan edilar ummu salama onamiz abu salama haqida abu salamadan yaxshiroq inson bormi rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin deb shunday dedilar <clears throat> usmon ibn mazun radhiyallohu anhu bu kishi abu Sa'id deb kunyatlanadi muhojirlarning ulug'idan Allohning avliyolaridan muttaqillardan rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotliklarida vafot topib o'zlarining janozalarini muhammad alayhissalom o'qiganlar usmon ibn mazun bu kishi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan emishgan sahobalardan hozirgi so'zga ba'zi kishilar taajjublanishligi mumkin ashoblar o'limni tilashmasdilar lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning borliklarida o'lib qolishligini orzu qilishardilar janozalarni shu kishi o'qib haqlarga duo qilinishligini orzu qilishardilar shuning uchun u hayotning hammasini deb bog'lanib qolgan odamlar bu gapning tushunmaydi birodarlar inson o'zining hayotida janozasini toza o'qiydigan insonga nasib bo'lishligi bu oson ish emas birodarlar munofiq har xil odamlarning oldida janozasi qolib ketib qolishligi xatardir birodarlar bu usmon ibn mazun radhiyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini o'zlari dafn qildilar dafn qilib qabrlarini ustiga bir toshni olib kelishlikka buyurdilar bir kishiga u kishi toshni olib kelolmadi o'zlari shimaralanib shu toshni o'zlari ko'tarib olib kelib qabrning ustiga qo'ydilarda bu bilan birodarimni qabrini tanib olaman dedilar mana bu narsa hujjat bo'ladiki biror bir kishi o'zining yaqin odamining qabrini ustiga alomat bo'ladigan miqdorda bir narsani qo'yishlikka ruxsat ammo ahli kitoblarning yo'lini tutib turib qiymatbaho narsalarni sarf qilishlik islomda yo'qdir islom bu narsani bizga o'rgatmaydi balki uni muhtoj joylarga sarf qilib dadasiga bag'ishlasa qabrini mana bu narsa iymon bilan ketgan bo'lsa shu nurlantiradi u bizni ahli kitoblarga o'xshamanglar kofirlarga o'xshamanglar degan kitobga kiradi birodarlar biz o'xshab qolishligimiz bu qabrlarni ustini bunday toshlar bunday narsa qilishlik islomda yo'qdir ammo alomat qo'yishlikka ruxsat bor mana bu narsa bizga hujjat bo'ladi usmon ibn mazun roziyallohu anhu vafot qilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar dunyo senga tegmadi sen dunyoga tegmasdan o'tib ketding degan ekanlar usmon ibn mazun roziyallohu anhu nihoyat darajada zohid sahobalardan ekan bir kunlik taomni saqlamagan ekanlar bu kishi hattoki usmon ibn mazun shu darajada o'zlari qattiq Allohning yo'liga o'zlarini bog'lagan ekanlarki usmon ibn mazunning ayollari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarini oldiga keldi. ular hammalari ko'rishda juda holati yomon liboslari o'ziga hech mutlaqo qaramagan holatda ko'rishganlarda so'rashdilarki nima bunday yuribsiz dedilar aytdilarki vaholanki sizni kuyovingiz Quraysh xalqini ichida himmatli odam yo'q u dedilar. Nihoyatda qo'llari ochiq edi. Aytdilarki, to'g'ri, kechqurunda doim bedor namoz o'qiydi. Ammo kunduzida doim ro'zador. Bu so'z bilan ba'zi narsalarga ishora qildi. Ya'ni Usmon ibn Maz'unning ayollar bilan ishi yo'q dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Usmon ibn Maz'un emishgan ukalari bo'lardi, kishiga uchrab, "Amon aka bi usvatun, menga ergashmaysanmi?" dedilar. Ya'ni bunday holatda ayolingni yurishligi yaxshi emas dedilar. Shu darajada o'zlarini dunyodan ko'p o'zini chetga olgan kishi ekanlar. Sahobalar ichida Usmon ibn Maz'unni zohidlik bilan mashhur bo'lgan sahobalardan hisoblanadilar. Jannatul Baqiy qabristoniga birinchi dafn qilingan kishi Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhudir. Mana hajga borgan kishilar Jannatul Baqiy qabristonini ko'rishganlar, shu qabristonda birinchi dafn qilingan kishi Usmon ibn Maz'un bo'ladilar. Qudomat ibn Maz'un Bu kishi ham <clears throat> Abu Amrinil Jumhiy kunyatlari Hafsa onamizning tog'alaridan bo'ladi. Badrda ishtirok etgan islomni avvalda qabul qilgan kishilardan. Umar ibn al-Xattob davrida Bahrayn viloyatiga amir bo'lgan kishidir. Qudomat ibn Maz'un radhiyallohu anhu Habashistonga hijrat qilganlar. Qudomat ibn Maz'un radhiyallohu anhu Badr va Uhud janglarida ishtirok etgan ekanlar. habasistonga ba'zi rivoyatlarda habasistonga ikkinchi hijratda ham ishtirok etgan kishilardan hisoblanadi abdulloh ibn mazun bu kishi islomni avvalda qabul qilgan kishilardan badrda ishtirok etganlar habasistonga hijrat qilganlar birinchi va ikkinchi hijratlarda ishtirok etganlar badr va uhud hamda g'azovatlarda bu kishi ishtirok etganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishi bilan sahl ibn ubayd ibn muallo ansoriyni o'rtalarini aka uka qilib qo'yganlar va usmon roziyallohu anhuning davrlarida o'ttizinchi yilda oltmish bir yoshlarda vafot etganlar soib ibn usmon roziyallohu anhu bu kishi ham islomni avvalda qabul qilgan kishilardan habasistonga hijrat qilganlar va islomdagi mergan kishilardan hisoblanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishi bilan horisat ibn suroqatal ansoriy o'rtalarini aka uka qilib qo'yganlar horisat ibn suroqatal ansoriyning o'ziga xos imtiyozlik sifati badrda shahid bo'lganlarda va yoshlik vaqtlarida shahid bo'lganlar shunda bular yig'lab kelganda agar farzandim jannatda bo'lsa yig'lamayman jahannamda bo'lsa yig'layman deganlarda o'g'ling firdavsul a'loga yetib bordi dedilar ya'ni o'g'ling firdavsul a'loda dedilar shu al ansoriy shu zot bilan birga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam soib usmonni o'rtalarini aka uka qilib qo'yganlar bir odamning manoqibida birodari shunday odam degan odam ham bu nihoyatda uning haqida yaxshi bir bo'ladi birodari buning shahid bo'lgan bo'li degan nom ham uning sha'niga ancha maqtov bo'ladi birodarlar abu huzayfa roziyallohu anhu bu kishi ulug' sahobalardan shahid bu kishi bo'lganlar islomni avvalda qabul qilingan qabul qilgan kishilardan abu huzayfa badr g'azosida ishtirok etganlar va misli ko'rilmagan amalni qilganlar va abu huzayfa roziyallohu anhuning dadasi mushriklar safida edi badrda shunda yakkama yakka chiqishlikka shu mushrik bo'lgan dadasi bilan ro'baru bo'lishga tayyor bo'lgan kishilardan lekin shu vaqtda dadasi chetga ketganligi uchun bu baroz bo'lmagan abu huzayfa roziyallohu anhu bu kishining eng katta sifatlaridan bittasi bu kishi tarbiya qilgan ozod qilgan solim mavlo abu huzayfa deyiladi ya'ni abu huzayfa ozod qilgan qul solim hisoblanadi solim islom tarixida inshaalloh o'zini o'rnida hozirgi navbatdagi darsimiz ham shu kishiga bog'lanadi abu huzayfa shunday abu huzayfa roziyallohu anhu solim solim mavlo abu huzayfaga o'xshagan kishini ozod qilganligi ham bu kishiga islom tarixida katta bir sharaf bo'lib qoldi solim mavlo abu huzayfa kim edilar islomni birinchi qabul qilgan qullardan badrda ishtirok etgan ollohning rasulini guvohligi bilan nihoyatda omonatli kishilardan hisoblanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalarining oldiga biror bir bu kishi razo bilan bog'langan shu xonadonlarida omonatlik ishlarini solim mavlo abu huzayfa bajarardilar boshqa odamga rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat bermasdilar solim mavlo abu huzayfa islom millatidagi eng qiroatda mohir bo'lgan kishilardan hisoblanadi hattoki madina munavvarada qubo masjidida birinchi marta imom bo'lib turgan solim mavlo abu huzayfa bo'ladilar bu kishi yosh bo'lishliklariga qaramasdan umar ibn hattob roziyallohu anhudek ulug' sahobalar bo'lgan muhojirlar jamoasini ichida solim roziyallohu anhu bu kishi imom bo'lib turardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oysha roziyallohu anho rivoyat qiladilarki bir kun oysha onamiz aytadilarki bir kechada men masjid tarafiga qarab uzoq turib qoldim shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu yerda uzoq turib qoldik deb so'radilar men aytdimki masjidda qur'on bilan bir ajib bir tovushni bilan o'qiyotgan kishini Qur'onini eshitib qoldim dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu gapni eshitganlarga ridolarini oldilarda chiqib eshita boshladilar. Va qarasalar Solim Mavlo Abi Huzayfa o'qiyotgan ekanlar Qur'onda. Shunda aytgan ekanlar: "Alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati mislaka." Meni ummatimda senga o'xshagan odamni qilgan Allohga hamd bo'lsin degan ekanlar. Solim radhiyallohu anhu ning ba'zi bir sifatlari umar ibn hattob roziyallohu anhuga dadalaridan qolgan merosni sotgan ekanlar shunda merosning miqdori ikki yuz dirham bo'lgan ekan ya'ni ba'zi ikki yuz ming dirham degan gap ham bor katta miqdorda merosni onalariga bergan ekanlar aytgan ekanlarki kuliha shu merosni siz meni merosim sizning deb hammasini bergan ekanlar Solim radhiyallohu anhuni biz avvalda shahid ulug' sahobalardan dedik. Bu kishi bilan Abu Huzayfa ozod qilgan hojalari bir jangda bir o'rinda shahid bo'lishgan ekan. Shahid bo'lgan holatini rivoyat qilinishicha bittalarining boshi u kishining oyoqlarida, u kishining boshlari bu kishining oyoqlarida qo'yilgan holatda shahid bo'lib yotishganligini ko'rgan ekanlar. Solim Mavlo Abu Huzayfani manoqiblaridan bittasi Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xilofat davrida bu kishi shahid bo'lishlaridan ilgari xalifani tayin qiling deb maslahat so'rashganlarida aytgan ekanlarki men xalifa qo'ymayman dedilar tayin qilmayman o'zinglar saylab olasizlar dedilar shunda mana abu bakr roziyallohu anhu sizni tayin qilganda xo'p yaxshi ish qilib sizni omonatlik qilib qo'yib ketdiki bu juda ham katta bir manfaat bo'ldi endi bizni shunday qiyin holatda qo'yib ketmang deganlarda agar ikki odamning bittasi meni davrimda hozir tirik bo'lganda shahid bo'lishib ketmaganda shularni qo'yardim dedilar u ikkovlarning bittasi solim mavlo abi huzayfa dedilar shu qulni dedilar ozod bo'lgan shu qulni xalifa qo'yib ketardim dedilar. Ikkinchisi Abu Ubayda ibn Jarroh islom ummatining omonatlisi. Solimni nima uchun qo'yib ketding deb Rabbim so'rasa, aytardimki, seni rasuling aytganki, ey Alloh solimni men yaxshi ko'raman, sen ham yaxshi ko'rgin deb qilgan duosini eshitganman derdi. abu ubayda bo'lsa islom ummatining omonatlisi deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahodat berganlar shuning uchun shu kishini xalifa qilgan bo'lardim degan ekan alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin hammalariga suhayl ibn amr avvalgi abdulloh ibn suhayl bilan abu jandal ikkita tarixni o'rgandik u kishilarning dadalaridir suhayl qurayshning eng xatiblaridan hisoblangan quraysh o'zi eng fasohatli qabila bo'lsa ham bularning ichidagi eng fasih nutq qiluvchi kishilardan hisoblangan qurayshning kattalaridan hisoblangan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan suhayl Hudaybiya sulhida mushriklik vaqtida uchrashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Suhaylni ko'rib, "Sahula amrukum" ishinglar osonlashdi deb qo'ygan ekanlar. Suhaylning islomi Fathi Makka kunlarigacha kechikdi. Islomni qabul qilmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Badrda mushriklar tarafida bo'lgan edi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lgan edi badr kunida asir olindi asir olinganda o'zining uzrlari bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldidan jildi qutuldi fidya bilan asirlikdan chiqib ketdi shunda umar ibn xattob roziyallohu anhu suhaylning fasohat nihoyatda hadibligi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qur'onni haju qilib masxara qilgan so'zlarini eshitgan umar ibn hattob yo rasululloh menga ruxsat bering suhaylning sizni va islomni haju qilgan tilini sug'urib olsam dedilar shunda ey umar dedilar mumkin sen yaxshi ko'rgan o'rinda ham suhaylni ko'rib qolarsan deb bashorat berdilar suhayl roziyallohu anhu islomni qabul qildi fathi makka kunlarida bu kishini eng katta xizmatlaridan bittasi ko'p xizmatlari qatorida abu bakr siddiq roziyallohu anhu kishini eng katta xizmatlaridan bittasi ko'p xizmatlari qatorida abu bakr siddiq roziyallohu anhu bilan birga janob rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilgan kunlarida hamma odamlar dindan qaytib ketib qoldi ko'p odamlar chunki muhammad alayhissalom vafot qildi-yu, bu kishiga biz ergashib yursak deb ko'p odam qaytib ketdi shunda abu bakr radhiyallohu anhu kim muhammad alayhissalomga ibodat qilgan bo'lsa muhammad alayhissalom vafot qildi kim Allohga ibodat qilsa Alloh hayyul yamut o'lmaydigan tirik zotdir deb shunday dedilar shunda suhayl roziyallohu anhu o'zlarining notiqligi bilan xitobatdagi mahorati bilan juda ko'p odamlarga ta'sir o'tkazib ularning islomdan qaytib ketib qolishligidan saqlanishliklariga sabab bo'ldilar mana bu so'z payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suhaylning mushriklik vaqtida ey umar qo'y buni bir sen bir quvonib xursand bo'ladigan o'rinda ko'rarsan degan bashoratlarni edi bu baro ibn molik roziyallohu anhu bu kishi anas ibn molikning akalari bo'ladi bu kishi uhud g'azotida hozir bo'lganlar daraxt ostida bay'at qilgan kishilardandir umar ibn hattob baro ibn molik haqida juda ehtiyot bo'lar ekanlar Chunki Baro ibn Malik nihoyatda shajoatli kishi ekanlarki, hech bir lashkarni orqaga chekinishga yo'l bermas ekanlar. Shuning uchun Umar ibn Xattob qo'rqar ekanlarki, Baro ibn Malikni doim aytar ekanlarki, amir qilmanglar deb qo'rqar ekanlar. Chunki hamma xalqni shunday oldiga, orqaga chekinish yo bekinish deb boshqa narsani tushuntirmaydi. Faqat shahodat tarafiga yurgizadi deb qo'rqar ekanlar. Ba'zi vaqtda xatardan ham qo'rqmay kirib ketadi deb baro ibn molikni lashkarga amir qilmanglar der ekanlar jur'atlarining nihoyatda yuqoriligida baro ibn molik musaylamatul kazzob chiqqan vaqtida hech kim musaylama joylashgan boqqa kirolmayotgan vaqtda aytgan ekanlarki hammanglar qalqonimni ustiga chiqaman nayzanglar bilan qalqonimni ko'taringlar degan ekanlar meni shu bog'ga uloqtirib olinglar degan ekanlar tanho o'zimni deb kirib shu yerga bog'dagi turgan odamlarga hujum qilib bu bog'ning darvozasini ochishlik ochgan ekanlar bu kishi jarohatlangan ekanlar shunda saksontadan ko'ra ko'proq o'rnidan jarohatlangan ekanlar Shunda Xolid ibn Valid bir oy Baro ibn molikning yaralariga davo qilib o'zlari qaragan ekanlar. Baro ibn Malikni fazilatlari nihoyatda ko'pdir birodarlar. Ba'zi vaqtlarda Baro ibn Malikni bir jamoani oling o'zingiz bilan dushmanga ro'baro bo'ling deganlarda u kishi bitta odam bormi men bilan yuradigan deb bir kishini olib bir jamoani o'rnida ishni bajarib kelar ekanlar. Baro ibn Malik ning fazilatlaridan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, Anas ibn Malikning akalari takror aytaman. Innaka law aqsamta ala Allohi la abarraka. Aytgan ekanlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey baro" degan ekanlar. Agar sen Allohga qasam ichsang, Alloh seni qasamingda bor qiladi degan ekanlar. Seni yolg'on chiqmaydi degan ekanlar. Misol aytganda albatta jangda yengamiz degan Allohga qasamki, jangga yengamiz deb olsalar, Alloh shu so'zini yolg'onchi qilmasdan jangda g'olib qilar ekan. Mana bu fazilat Baro ibn Malikda ekan. Shuning uchun mushriklar bilan bo'lgan jangning og'irlashgan soatida musulmonlar yengilib qolishligi mumkin bo'lganda Baro der ekanlar, qasam iching Allohga, Alloh sizni yolg'onchi qilmaydi der ekanlar. U kishi qasam ichib olar ekanlar. Shun bilan Alloh bizni g'olib qiladi deb qasam ichar ekanlar, Alloh g'olib qilar ekan. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Allohni sen rioya qil, Allohni buyrug'ini hammasiga o'zingni moling va joning bilan tayyor bo'lgan Allohni ro'baro'yingdan topasan deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chunki Allohning shunday bandalari bo'lganki, har bir harakatida, har bir so'zi-yu har bir holatida Allohni buyrug'iga muvofiq yashagan, shunda Allohni ro'barosidan topgan. Rabbim deyishligi bilan Alloh subhanahu va taolo tarafidan labbay deganni eshitgan bular. Mana bu Baro ibn Malik Allohga qasam ichsalar, Alloh subhanahu va taolo u kishini sodiq qilar. Shunda bir jangda qasam iching yo Baro deganlarda, "Uqsimu alayka ya Robbi, lana manahtana aktafahum." Ularning bizga yelkasini tezda ko'rsatgin degan ekanlar. Ya'ni orqalari burunsin, chekintirgin deb qasam ichgan ekanlar. Shu holat darrov vujudga kelgan ekan birodarlar. Baro ibn Malikning jur'atlaridan bittasi islomdagi muboraza mushriklar doim jur'atli bo'lishgan musulmonlar bilan yakkama-yakka ikkita lashkar saf bo'lib turganda ro'baro bo'lib kurashishlikka. Baro ibn Malik o'zlarining ozgina tarixlarida shunda yuzta odam bilan yakkama-yakka chiqib qatl qilgan ekanlar. shunchalik jur'atli kishi ekanlar bu kishi bu kishi baro ibn molik tustar fathida shahid bo'lganlar bu kishi allohning rizosi u kishiga bo'lsin navfal rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilarini o'g'illari horis ibn abdul muttolib nomlari abdul muttolibning o'g'illari navfal radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari abbos ibn abdul muttalibdan yoshlari ulug' ekan badr jangida mushriklar bilan birga bo'lganlar asir qilinganlardan keyin amakilari ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari abbos ibn abdul muttalib fidya berib qutqarib olganlar keyin musulmon bo'lganlar e, musulmon bo'lib islomni qabul qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ko'p birga islomiy xizmatlarda bo'lganlar. U kishining o'g'illari navfal roziyallohu anhu ning o'g'illari horis Bu kishi dadalari bilan birga musulmon bo'lib, Umar ibn hattob va Usmon roziyallohu anhu ning davrlarida makkaning voliysi valisi bo'lib yashaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham ba'zi amallarga voliy qilgan ekanlar. Usmon roziyallohu anhu ning xilofatlarida vafot qilganlar. navfar roziyallohu anhuning o'g'illari abdulloh ibn al horis ya'ni yo'q bu kishining o'g'illari abdulloh horis ibn navfalning o'g'illari abdulloh ibn al horis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlarida bu kishi tug'ilganlar ahli basra yazid ibn sufyon vafot qilgan vaqtda basraga voliy bo'lishlikka taklif qilishgan darajasidagi katta kishilardan bo'lganlar. Bu kishining o'g'illari, ya'ni Abdulloh ibn horisning o'g'illari Abdulloh ibn Abdulloh ibn horis roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rmaganlar chunki bu kishini dadalari o'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida tug'ilganlar bu kishilik fazilatlaridan bittasi hadisni ishonchlik muhaddis olimlardan hisoblanadilar abvo viloyatida abvo degan joyda bu kishi garimsel shamolining ta'sirida jon berganlar bil abwabi bil abwa'i Said ibn al-Haris payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilarini o'g'illari. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bitta hadisni rivoyat qilganlar. Ehtiyotkorlikda mashhur bo'lgan kishilardan hisoblanadi. Allohga kim iymon bilan ro'baro' bo'lsa, jannatga kiradi degan hadisni rivoyat qilgan ekanlar. Nihoyat darajada hadisni rivoyat qilishlikda ehtiyotligidan bitta hadis rivoyat qilganlar. Abu Sufyon ibn Haris payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilarini o'g'illari bo'lib, eng qattiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qattiq dushman bo'lgan avvaldan. islomni keyin qabul qilib, islomi nihoyatda go'zal bo'lib, islomga ko'p xizmatlar qilgan. aytgan ekanlar abu sufyon ibn horis jon taslim qilayotgan vaqtda bu kishini jon taslim qilishligi holatida ko'p yig'i sig'i qilishib g'amgin bo'lishib turganda menga yig'lamanglar men musulmon bo'lganimdan beri tozalanadigan xato qilmadim degan ekanlar ya'ni islomni islom o'tgan gunohlarimni albatta kafforat bo'lgan bo'lsin men islomni qabul qilganimdan keyin tozalanadigan xato qilmadim degan ekanlar Abu Sufyon Abu Sufyon ibn Haris keyingi davrlarda nihoyat darajada obid sahobalardan bo'lib ketganlar. Ba'zi vaqtlarda kunduzining yarmida ibodat qilar ekanlar. Ba'zi vaqtlarda peshindan asrgacha ibodat qilar ekanlar. Ja'far ibn Abi Sufyon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahobalaridan bo'lib Abu Sufyonning o'g'li hisoblanadi bu. Ja'far ibn Abi Talib eng shahid sayyid bo'lgan nihoyat darajada mujohidlarning bayrog'i hisoblangan Ja'far ibn Abi Talib Allohning rizosi bo'lsin u kishidan. Bu kishi Habasistonga ham Madinadan hijrat qilganlar. Musulmonlar bilan uchrashgan madinada uchrashganliklari haybarning fathidan keyin uchrashganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jafar ibn abi tolibning habasistondan hijratlarini ko'rib quchoqlab peshonalarini o'pib qaysim bilan xursand bo'laykin haybarning fathi bilanmi yo jafarning kelishi bilanmi jafarning kelishi bilan xursandligim haybarning fathidan afzal kattaroqdir degan ekanlar Ja'far ibn Abi Talibning eng imtiyozlik bir hayotdagi bo'lgan ishlardan bittasi 80 kishi Najoshiy huzuriga Habasistonga hijrat qilindi, musulmonlarga ozor ko'p bo'lganligidan. Musulmonlarga ozor islomning uzun tarixidan tortib, Odam alayhisalomdan tortib shu musulmonlarga ozod davom etib kelgan. 80 kishi Najoshiy tarafiga qarab yo'l olishdi. Najoshiy chunki o'zi ahd qilgan ediki menga kim iltijo qilib kelsa meni oldimda zulmlanmaydi deb o'zining dusturiga shuni yozib qo'ygan edi o'zi agarchi kofir bo'lsa ham o'zining huzurida o'zini xalqi emas iltijo qilib kelgan odamga ham zulmlanmaydigan bu zulm qilmaydigan najo kofir podsholar ham bo'lgan tarixda ishonavering sakson kishilik deydilar Najoshiy oldiga keldik. Kirib kelganimizda biz yetib kelgunimizcha Quraysh ikki kishini elchi qilib orqamizdan jo'natdiki, bularni hammasini hammamizni asir qilib olib ketishlik uchun. Bittalari Amr ibn as edi. Ikkovlari Amr ibn as Umorat ibn valid ikkinchisi edi. Ko'p hadiyalar bilan kelishdida bularni bittasi najoshiyning o'ng tarafiga ikkinchisi chap tarafiga turib qulog'iga bularni yomonlay boshladi bizni qavmimizdan bir toifalari sizni yeringizga tushdi bizni dinimizdan qaytib ketganlar bular dindan qaytganlar dedi shu saksonta haqiqiy musulmonni botil shunday behayo bo'ladi birodarlar botil zalolat shunday uning tamizi bo'lmaydi betamiz bo'ladi u shunday haqiqiy saksonta musulmonni bular dindan qaytganlar ayniganlar dedi qayerda ular dedi sizni yeringizda turibdi ularning olib kelishlikka elchi jo'natdi jafar ibn abi tolib aytdilarki qo'rqmanglar men sizlarning jonibiylardan gapiruvchi menman dedi ergashib kelishdilar shunda hamma kirgan odamlar podshoh kirishligi bilan podshohga egilishdi odatlariga binoan bu 80 kishi Ja'far ibn Abi Talib boshchiligida tik turishdi. Shunda nimaga podshoga sajda qilmayapsizlar deb so'radi. Biz faqat Allohga sajda qilamiz deydi. Nima uchun deganlarda Alloh bizlarga bir payg'ambar jo'natdi. Faqat Allohga sajda qilinglar. O'zingizlar bilan barobar bo'lgan insonga sajda qilmaysizlar deb bizga ta'lim berdi. Namozga, zakotga buyurdi. Degan vaqtda Amr ibn al-As tinimsiz vasvasa qilib turardi aytdiki maryam haqida maryamning onasi haqida bular siz bilan qarama qarshi fikrda dedi doim zalolat ahli shunday bo'ladi bular biz ota bobolarimiz qilib kelgan ishni qarshi turadi deb gap qo'shib turadi doim mana bu yerda shunday dedi maryam o'g'li haqida iso haqida onasi haqida nima deysizlar deganda jafar ibn abi tolib aytdiki olloh rabbimiz nima desa shuni aytamiz dedi aytdilar ollohni ruhi, Allohning kalimasi Maryamga ilho qildi deb shuni hammasini Qur'ondagi bayonni tushuntirdilar. Shunda Najoshiy yerdan bir kaltakni ko'tardida, "Ey Habash Habashaliklar, ey hamma atrofidagi peshvolarga xitob qilib aytdiki, bular oldimda zulmlanmaydi" dedi. Bular bilan meni o'rtamda shu bir chiziq farq bor ekan xolos dedi. Bu aytilayotgan kimsa muhammad alayhissalomni aytib ollohni elchisi bu injilda xabari kelgan ollohning payg'ambari shu dedi shu bilan jafar ibn abi tolib boshchiligidagi musulmonlar jamoasi shunda osoyishta yashashdi jafar ibn abi tolib muta g'azotida shahid bo'ldilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shahid bo'lishliklarini avvaldan xabarini berdilar minbarda turib shahid bo'lgan soatlarni aytdilar zayd ibn horisa shahid bo'lganligi jafar ibn abi tolibning shahid bo'lganligi abdulloh ibn ravohaning shahid bo'lganligini va undan keyin xolid ibn validni bayroqni olib amirlikni o'zlari talab bilan olib lashkarni salomat olib qolganliklarini xabarini berdilar alloh subhanahu va taolo rahmati bo'lsin Ja'far ibn Abi Talib yosh shahid bo'lgan sahobalardan hisoblanadi. 30 yoshdan kattaroq bo'lgan vaqtlarda shahid bo'lganlar. Ja'far ibn Abi Talib haqida nihoyatda u kishining jannatda uchib yurganliklari haqida hadis shariflari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Ja'far ibn Abi Talibga xitob qilib, "Ashbahta xalqi va xuluqi" O'zingiz ham xulqingiz ham menga o'xshadingiz degan ekanlar jafar ibn abi tolib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shaklda ham xulqda ham o'xshagan ulug' sahobalardandir jafar ibn abi tolibning shunchalik ollohni yo'lida ko'p xizmatlari qatorida boshqa sifatlarda ham oliy ekanlar u kishining laqablanar ekan abul masakin miskinlarning dadasi der ekanlar doim miskinlarni olib uylariga olib ketar ekanlar biror narsa topolmay qolsalar bir saryog'ning qolgan do'ltasini bo'lsa ham o'rtaga qo'yib shuni yeyishar ekanlar yeyishlik imkoniyati idishdan bo'lmaganda idishni bo'lib osonroq qilib berar ekanlar <clears throat> alloh subhanahu va taoloning salomiyu rahmati bo'lsin bu zotlarga bu zotlarning tarixini o'qisa inson hijolat bo'ladiki o'zida birorta bir bularning sifatlaridan bittasini topolmaslik bilan yana jannatning xohlagan darvozasidan biz kirib ketadigan muhammad alayhissalomning ummati ekanmiz deb qo'yganligiga inson hijolat bo'ladi muhammad alayhissalomning ummatlari hayotda mana bunday boshlaridagi riyozatlarni boshlaridan kechirishganlar